Gabriel Durutilekin, Kalakan. Gabriel Duruti, lur prestatzeak eta, ordean ez da bada, orai, uh, eh, orain inguruan, limaleko brabantak ere ikusten dira penseetan, haundiak direnetan eh, bereziki, uh, ordean hori on, geio ez on, laboreriek nola behaute, beren kundua egin horien artean, iritzi horien artean. <laughs> Ostien eta ibiginen hitzen eh, balioa, ba, irauri, ala iraultza egin. <laughs> hor da, hor da, eh, nahi bauzu, e, eh, uste dut lujaren prestatze hortan pasatzen giren ideia bat bada, hoi da, denak aldatu, emiki banan egiten dela. Eta, eta izanen da ono eh? izanen da, behar da ikusi guk e, e, lujen ibiltzeko molde hau duela berrita hamar bat urte da. Eh? Etzen eh, gauza bera presentatzen, irauli behertzelarik luga, behiekilen ari zirelarik, edo, edo aitzurrak ilan. Etzinen hain joan, eta gero modernismoa jinda, traktorak onditu dira, e, brabantak eh, barnatu, eta erran behar gauzek egiten dute urruinu eite bat, eta gero itzuli berriz. Eta urruin baite hori, e, eh, oizu gaipatzen zinuen e, eh, irautze barna horiek, e, eh, joan atziren, e, joan atziren urrun, beraz, e, zoin gehiaketak ere baziren, e, nok eginen zuen xuxenena, barnena, e, bon. e, lurra ez da hola, lurra da ekilibre bat eta lugak eh, behar ditu behar du behar du eh, geinean den eh, lujan geinean diren hostondar eta horiek behar dute pixka bat bustitu eta behar dute bere bere bilmoldea aldatu eta behar dira behar dira usteldu eta biztan da usteltzen dira pixka bat lujaren barnean bali madin ogura beti bai baitute emanan e, geinean balima dira ere, beantago, hola, eta, eta hasiak sortzen dira, e, nahi behar zu, e, eh, lurian txartu gabe zumeit eh, behazazu zumeit haitz eta bizten dira, zumeit ahbolak puzten dira biziki, biziki. Baina natura gauzakuntza egina ditu, ezen eh, hasia erortzen delarik xaretan eta oianetan, e, eh, hostoa gina eta dira, beraz badu umitatea, badu airea, badu, badu bon, nahi bauzu behiratua da, eta eta pizten da, baina pizten da, bat, eta behar badira milar bat euriak, Guk nahi dugu, eh, hamar mila landare zahri lurrean eta hamar milek behar dute piztu, eh, hortan da. Beraz, lugaren ibiltze hori, eh, zoin den eh, egokiena, Eh, e-, ekilibre bat, ekilibre bat, eta eta eh, behar ba, eh, hasi gehiago eman, eta hori da, balantz, hasi egosta da, eta beraz hasi gehiago bitu mazu, kosta zautzu, hortan gira beti, beti hortan. Lugarren ibiltzea, e, biztan da, naturari hurbiltzen diren gauza guziak, ondirela, bada naturan badu bere hosto undar eta hola, baina ez du, ez du kantitatea eta baditu aurtengo ostoak eta baditu aitzino gorteko ostoak eta ono aitzino gorteko ostoak eta Imuz delako hori, hori, lugustel hori, bada lugustel zaga, eta bada ere, aurtengo ostoa, lugustel berria. Eta lugustel berriak ekartzen ditu zonbait gauza, eta lugustel zaharrak hak baditu, resalbuz zonbait. E, beraz, e, biztan da, e, biztan pixka bat gibileat egitea e, irautze eta horietan, bai, bai, banan ez da bakarrik brabantak inibeltzia, bat dira beste teknika batzu ere, e, nahi bauzu, bat mekanika batzu, pala harra bezala egiten dute, palarrak e, hartzen duzu lura, itzultzen duzu, e, ez duzu etzira barna joan, palarrak eren egiten dituzu hamar, hamar bi santimetra, hori santimetra maksimo, eta badira mekanika batzu egiten dute palarra zela. Bala biztan da ez dira iraul, duzu mezelen fite joan, behaz horiek egiten dituzte, baratze zeinek eta ibiltzen dituzte masina horiek. Eta somaitasi ziren, eh, ahto landa hundietan edo gilandetan ere, banan luze da eta beraz hola ifite jo mehar da, hola. Denen ba, ez da, ez arras, eh, bakizu, debrua eta, eta ez da ifernua eta zerua, eh, iraultzen baduzu, ono, segur iraultziak ukanen ditu, uh, ukanen ditu badu, ono, ono, istapaten, eh? Banan eh, iraultze basa hori, eh, noiz nahi, traktora pasatzen dena, leheno, atzen iraultzen albehiek iran, arrozela ibizik, orai, pizten duzu traktora, eta nolazpiti bustapus, ez dute dir, dir, dir, lan nahuziak, umitateak ineginak, horiek denak, banan dena ekilibre bat da, ez, biztan da, e, ikerketa oraiko eta oraiko ikus molde horiek e, ekartzen dute beti. E, banan e, ez da, ez da batatu behar nola egiten da, ura eta nina denbora berian. Kalakan Kronika, Gabriel Durutirekin. Kronika,